ir aukso žiedlapiai jau papuošia jūsų pirštės, bet brangesnis už gėdą ir auksą. Tai šeimos žydinys nuoširdus, jis skaidrus, tegul niekas nedrįsta sunaikinti, apjuodinti jį, tegul neša jis tyrą jaunystę, tegul žvaigždelė spindi keliai. Nežinai pasirašytas įsakymas. Įsakymo unija. Šių metų, balandžio 30 dieną, 15.30, Klaipėdos didmestyje buvo pasirašyta unija tarp visiškai subrendusių piliečio Šoblinsko iš vienos pusės, iš kitos pusės mergelės pačiame skaistume Sirusaitės. Pasirašymo metu dalyvavo pulkas, va čia ir piršlys, viskas buvo atlikta kaip reikant, užtikrinant unijos tvirtumą. Prisakau piliečiui Šaulinskui, kaip šeimos galvai, leisk žmonai veidą ir kitas kūno dalis pudrinti, dažyti, priklijuoti prie jų ir nešioti plaukus ir visai kaip kitai, kitaip keisti savo išorę. Atmink, dažytas daiktas jo laiko. Thank you. Kovo 8. Antras punktas. Kovo 8. Naujųjų metų vestuvių sukakties ir kitomis švenčių progomis pasveikink žmoną. Nupirkiai ūkiško mailo, batų tepalo, druskos, vinių ir kitokių moterų mėgstamų daiktų. Atmink, akiečios, pavalkai ir kiti žemės ūkio padargai mieste dovanoti netinka. Trečias punktas. Stipriai pavėlavę grįžti iš, iš komandiruotės, gribavimo ar šiaip kokios kelionės sakyk, kad virš aerodromo buvo blogas oras. O tie vilniai, vėl nepadarai, neskraidė, o svetur moteris, tokios biuras ir keliausias buvo. Tuo tu užsitikrinsi savo sekančią kelionę. Sekantis punktas, ketvirtas. Žinau, kad gera ošvė geriau negu gera žmona. Todėl nepasakok anegdotų apie ošvės, jei gėdėt. <laughs> Daktas, sekantis. Vaikų auginimas ne tavo rūpestis. Atiduok jos prie žydinčių sodų, senelį pasirūpins šviežio pieno, nesigerdami ir okas valgydami vaikai auks, dorais ir sveikais. Seneliam tai bus didelis džiaugsmas. Jos džiaugsmu. Pilietiai, šoblinskiniai, dabar jau šeimos galvai, visą kitą. Pirmas punktas. Nedrausk vyrui meiliai žiūrėti kitas moterys. Ypač į viršininko žmoną, pardavėjas, sandėlių vedėjas ir kitas labai reikalingas ne tik jam, bet ir tau. Moteris. Sekantis. Neprašyk vyro brangių kailinių, apykaklių, kol vyras nepavalgęs. Kai skrandis bus pilnas, visą vakarą kartok. Žiūrėk, kokius kalinius įpirko kaiminė, kokius deficitus perka ta neprastoburnė iš, iš kažkokio tai kaimo. Po pusės metų vyras jau bus pasiryžęs iš kalnės nerti, bet gaus to kalnį. Sekantis. Trečias punktas. Nedrausk vyrui sportuoti. Pakilęs anksti rytą, tegul padaro krosį parduotuvę. Kuo jis greičiau bėga, tuo daugiau laiko liks grindų plovimui, kilimų durkinimui ir kitiems kitiems pranimams. Sekantis ketvirtas. Išeinant vyrui iš namų, visada įdėkėme į kišenę 5 rublius. Smulkiam išdidom. Spręs pati. Penktas. Naivumas ištekėjus nereikalingas. Negalvok, kad vyras, kaip ir kiti, iki vestuvių pildys tavo norus. Šeštas. Atmink, vyras irgi žmogus. Leisk jam kartą į metus vienam išeiti pasivaikščioti. Įsakymas geras, bet reikėtų, kad būtų parašas užtvirtintas visų Tai yra, reikėtų prisipilti kiekvieną patvarelę ir gerti gyvybę. Labas vakaras, mėly sveteliai, o kaip mums smagu. Šiandien mes čia susirinkom švest visi kartu. Sėdė štai jaunavedžių porelė ir jaunimo daug, linksma bus šito veseliai, jeigu rėk nesnaus. Jeigu reiktų kartais pasišaukti mus, nu, norim pasakyti mes savo vardu. E, šitas gražus vyras, e, mėgstas serenadas, jis vadinasi Vitko. Apie mane ką kalbėti, jau geriau ir netulėti. Vyras aš esu drasus, į čigoną panašus. Kaip mergelė sutinku, taip ir proto netenku. Neužmiegu per naktis, nes kankina neviltis. Ir taip jūs sveikina estradinis modern džiaznis ansamblis Traukrublis. Thank you. kągi, mes spėjom jau nusiklausyti ir pasiklausyti, kad pas jūs vis dėlto nutarėm, nėra tvarkos. Tylos nėra jokios tvarkos. Ko gero, mūsų gerbiami piršliai, jums reikėtų tų padėjėjų. Reiktų. Ką darysim, komentantai dabar atgyvenę jau kažkur taip sako, pilis baigiamas įgriauti. Nu, vado, vadovas. Ir skambutis. Brigada. Tai čia atvyksta sekantis. Kągi, gal ir darysim brigadas, dabar brigadinės rengos metodai labai daug kas dirba, žodžiu, visiems pripras dalyks, tai ką. Gal jūs spėjate apsižiūrėti, ar jūs patys siūlysit, ar čia bus ir piršliai ką nors darys. Žodžiu, žmogus, kuris pats mėgsta, sako šitą dalyką, negalės kils kitiems liūdžiams išrinkti tokį kaip melas. Galionas. Čia labai ir šitos. Jaunėlė, du jonai yra. Būtent. Anam galė nereikia. Ta be ūsų. Jaunėlė. Tevusis tai. Sakai, prašome su to dar pasižiūrėti, kad visi įsimintų. Tai gal nepritar, palaukit, reikia prabalsuoti, buvo su ūsais, pasiūlymsi be ūsų. Trys keturi. Kas jums su ūsais? Kas už ūsais? Mes nu, be ūsų visi abiem balsiai, kaip visuomet. Kas už tai gali? liaudės atgūžys. Mes viens kitam padėsim. Ai, bet tai kad bendraus. Labai gerai. Visas kolektyvas. Atsiprašom, vis dėlto, kad euto. Taip, pasižiūrim. Dabar prašom pažiūrėsim, ar jūs mokate tinti čekutę. Kol kas į savo tik tai pradžiai parodokit. Pats savo? Pats savo, nu pažiūrėsim, nu, aptrūkį šitą. Tokio brangaus dalyko. Nors gal dabar reikia pasižiūrėti, ar moka išgerti gerai. O mes kad smagiau būtų. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. situaciją žiūrėti. Gal teisis nesulinės, tai tada gal visiems iš karto dabar. Ne, visi dar žiūrėti, kaip reikimą iš karto ir... Jų štampą. Štampą ir atlaistyti, ne? Jų atlaistam naujas, man reikia. Brigadininko štampą, dėk. Papa ir viskas. Tik atsistoja. Atsistoja, kai atramavė, nematyti man. O, tokie jodai nesimeta. Tokie jodai. Šitas galas jau tai- tai žodžiu. Tai palauk antram jodai irgi reikia sportu bendradarbiauti. Teisingai, draugiškai. Taip, taip, taip. Dabar draugiškas savo. Kad žinote, kad kada daug valdžios, tai blogai, jau nebesusiparka. Pradėt. Svarbu, kad iškers. Prasidėti apsukimai visokie ten ir viskas. Jau ne, daug valdžios nereikia. Pavaduotojas. Buvo dar sekretorė, paskui dar ką nors. Paskui buhalterė, paskui vairuotoja. Etatų mažinimas, taip kad sekretorė nepriklauso. Ypač dar jau. Etatų mažinimas. Kągi, su šito gal susitvarkysim, o čia toliau ką darom. Sieksim ar ką nors. Man atrodo, kad tą berniuką reikėtų. Čia, tam, čia valdžia, čia vėl valdžia kažkaip tai vėl. Gal užteks ką? Valdžia, valdžia, tur vienu mažai nors du. Čia prieš kelionę tai tau lepočiai darei. Kad smagiau būtų, tu turėjai tokį. Nu, nu jau mums padarys, du, gal gerai. Daug žmonių nėra va čia pasiūlės ir tai taip žiūri, žiūri. Ta berniuka, Aurelijų. Nu, tai pabrolys, negi pats jau dabar bus valdžia. Nu, o ką? Gali, gali. Alvidai, žiūrėkit tavo. Šiais laikais labai manau, kad jeigu gerai seksis, kodėl jis negali būti, gali būti. Pasižiūrėm, jau nu, prašom, atsisveikinam. Ir pabandom. Mirtam. O, paplojam, labai palaikėt partą. Mm. Ir kągi pasižiūrėm, nu. Nu, pasižiūrėm ir geriam. Opa. Tinka, ne, tinka. Jėgis. Nepavydėkit žmogui, taip jau žiūrėt <laughs> visi atrodo, kad gaila. Nu kągi, dabar komendantai dirba, ruošia, ruošia stalą ir taip, kadangi Ataskaita. jaunėje su svitai apgailą žilėjo, mes čia spėjom jau ir posmą nudėti. Aš. Aš tai nerodysiu. Žodis, kam susipažinti. Dabar būtų labai malonu mums susipažinti ir su svita jaunųjų, kurio lydėjai šitą iškilmingą kelionę. Kad nereikėtų mums per stalą šaukti, ei tu, ten kaip ten, ne. Žodžiu, žinau, kad čia kas kalbės Stasė, jau mes susipažinom. Stasė. Arba Stasė. Mūsų kanceliarijos dirba. Žiūrėk. Na, jaunėjimo pažįstami, kadangi tik, kaip sakant, dėl jų tos kalties, jeigu taip galim pasakyti, mes čia susirinkom ir štai taip aš labai gerai pažįstami, kaip nulopė. Pradėsim nuo pirmųjų. Kur tie pirmieji dabar? Žiūriu, žiūriu. Iš dešinės kas vočia? Aš kairės. Prašom, atsidojom tokį trumpą intervų, padarom ir viskas. Intervų. Thank you. Beveik visur pripirka, gal nuo mergaitės pasakyti. Mergaitė? O, yra. Ir taip, jūs tada. Labai lanoda. Su visa papildoma informacija. Palaukit, ką daro. Dabar toks trumpas klausimas, žodžiu. Trumpas intervalas. Kaip jūs vertinat šiandieninę Tarybos sąjungos užsienio politiką? Toliai neįsileidžianti kalba. politiką, neutralitetą. Nu, tu grįžai, jo. Nu ką darysi? Važiuojam. Vieną laiką, trys laikus, keturi laikai, du laikus, čia yra, ta yra, ir čia nedidelis toks tai įspėjimas. Dabar niekas negeria, ar jums brangia, geria tik bendra. Ar jums patinka sabonis? Nepatinka. O, pavyzdžiui, kom nepatinka? Ilgos kojos. ne, palaukit, klausas, bet komentaras. Ilgos ūgis, trumpas protas. Pagerbė žmogų. Aš nesupratau, aš kalbu apie tą sabonį. Jolanta, Jolanta, jo. Trys Jolanta, jo, jo, jo. Daug Jolanta, čia yra, o yra ryčia. Viena Jolanta, jo. Trys Jolanta, jo, jo, jo. Daug Jolanta, čia yra, o yra, o yra. Na ir mūsų jau biški pažįstamas, bet dar neaiškiai. Neaiškiai. O, irgi, aha. Labai malonu. Au. Aurelijus duos šitą klausimą patį rimčiausią. Šitas yra. Palauk, palauk. Ak, šitas reiškia, kas garlės yra kooperatinis būtas? Bala. Bala. ينصر العروج Matot, nereikia tarė, tu bendravarčias labai netiek daug. O ką daryti smulkiems davarčiams, ką jį komendantį pilam, o kad būtų smagiau, dabar geriam davarčiai su vardžiais. <laughs> Žodžiu, kad, kad būtų, kad būtų smagiau, mes truputį padainiuosim. Ministra keliai, prašom pakelti taurelį. верю. Арбиля старчес йо, морщиню кровелю. Арбиля старчес йо, морщиню кровелю. Дурик смачу, я грача, кебіш хороша. Oi tas pirštelis, oi tai bent šaunuolis.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 Mes gerai, kad savo gražiausią vainelę. Aš galvoju pagal dainą žodžius. panašaus. Kažkas panašaus. Kažkas panašiai taip užkampo. Daugiau ne. Man atrodo, kad kažkas negerai. Mokėk, mokėk, kišelį mokėk, šaukėk. Hiçbir şey yok.